Sura 44. Ad-Duhan Dim Meka 59 ajeta Bismillahirrahmanirrahim U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Hamim حميم والكتاب المبين Tako mi knjige إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذ mi smo počeli da je u blagoslovljenoj noći objavljujemo. I mi to doista opominjemo. Fiha jufraku kullu amrin hakim. U kojoj se svaki mudri posao riješi. Amram min indina inna kunna mursilin. O zapovjedi našoj, mi smo zaista slali poslanike. Rahmatan min rabbik, innahu huwa sami'ul alim. Kao milost gospodara Tvoga on u istinu sve čuje i sve zna. Rabbi samavati wal ardi wa ma bejnahuma in kuntum mukinin. Gospodara nebesa i zemlje i onoga što je između njih, ako čvrsto vjerujete. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumit Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin Drugog Boga osim njega nema. On život i smrt daje Gospodara vašeg i gospodara vaših predaka davnih. بل هم في شك يلعبون Ali ovi sumnjaju i zabavljaju se. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين Zato sačekaj dan kad će im se činiti da prema nebu vide vidljiv dim. Jošan nas, azabun alim. Koji će ljude prekriti. Ovo je neizdržljiva patnja. Rabbana kšif anna l'azaba inna mu'minun. Gospodaru naš, otkloni patnju od nas, mi ćemo sigurno vjerovati. Anna lahumu zikra wa kad jaahum rasulum mubin. A kako će oni pouku primiti, a već im je došao istiniti poslanik. anhu wa muallamun Od koga oni glave okreću i govore, poučeni, umno poremećeni. Inna kašifu l'azabi qalila innakum aidun. Mi ćemo patnju malo pomalo otklanjati i vi ćete se sigurno u mnogobožačku vjeru vratiti. Jauma nabtišu l'batušata l'kubra inna muntakimun. Ali onog dana kada ih svom silom zgrabimo, zbilja ćemo ih kazniti. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم Još davno prije njih mi smo faraonov narod u iskušenje stavili kada im je bio došao plemeniti poslanik. An addu ilaja Allah, inni lakum rasulun amin. Ispunite prema meni ono što ste dužni, o Allahovi robovi. jer ja sam vam poslanik pouzdani. وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين I ne uzdižite se iznad Allaha, ja vam donosim dokaz očevidni. وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون I ja se utječem i svome i vašem gospodaru da me ne kamenujete. وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون A ako mi ne vjerujete, onda me na miru ostavite. Fada'a anna I on pozva u pomoć gospodara svoga. Ovo je doista narod nevjernički. فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون Izvedi noću robove moje, za vama će potjera poći. وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ i ostavi more nek miruje. Oni su vojska koja će zaista potopljena biti. Kam taraku min džannatin wa I koliko ostaviše bašća i izvora. Wa zuru'in wa karim I njiva zasijanih i dvorova divnih. ونعمة كانوا فيها فاكهين I zadovoljstava koja su u radosti provodili. كذلك وأورثناها قوما آخرين Tako to bi. i mi smo to u nasljedstvo drugima ostavili. Fama bakat alaihimu sama'u wal ardu wa ma kanu munzarin. Ni nebo ih, ni zemlja nisu oplakivali i nisu pošteđeni bili. Walaqad nađajna bani إسرائيل من العذاب المهين A sinove Israilove smo ponižavajuće patnje spasili من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين Od faraona, on je bio gor, jedan od onih koji su u zlu svaku mjeru prevršili. ولقد اخترناهم على علم على العالمين I znajući kakvi su, između savremenika smo ih odabrali. واتيناهم من الايات ما فيه بلاء مبين I neka znamenja puna očite blagosti smo im dali. ان هؤلاء ليقولون doista govore. ان هي الا موتتنا الاولى وما نحن بمنشرين Postoji samo naša prva smrt. Mi nećemo biti oživljeni. فاتوا بابائنا ان كنتم صادقين pretke naše nam dovodite, ako je istina to što govorite. Ahum hajrun am kavmu tubba'in wallazina min qablihim ahlaknahum innahum kanu mujrimin. Da li su silni oni ili narod tuba i oni prije njega? Njih smo uništili jer su nevjernici bili. وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين Mi nismo stvorili nebesa i zemlju i ono što je između njih da bismo se igrali. ما خلقناهما الا بالحق ولكن اكثرهم لا يعلمون Mi smo ih stvorili sa ciljem, ali većina ovih نسنا إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين Dan sudnji će svima njima rok određeni biti. Jauma la yugni maulan am maulan šaj'an wa la hum yunsarun. Dan kada bližnji neće nimalo od koristi bližnjem biti i kada sami sebi neće moći pomoći. Illa rahim. Moći će samo oni kojima se Allah smiluje, jer On je u istinu silan i milostiv. إن شجرة الزقوم Drvo zekum طعام الأثيم bit će hrana griješniku, كالمهل يغلي في البطون u trbuhu će kao rastopljena kovina vreti, كغلي الحميم kao što voda kada ključa vri. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم Ščepajte ga i usred ognja odvucite. ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم a zatim mu za kaznu na glavu ključalu vodu izljevajte. Zuku innaka antal azizul karim. Okušaj, ta ti si u istinu moćni i poštovani. Inna hada ma kuntum bihi tarun. Ovo je zaista ono u što ste sumnjali. Innal muttaqina fi maqamin amin. A oni koji su se Allaha bojali, oni će na sigurnom mjestu biti. Fi jannatin wa usred bašči i izvora. Jelbesuna min sundusin wa istavrakim mutakabilin. U dibu i kadifu obučeni jedni prema drugima. كذلك وزوجناهم بحور عين Eto, tako će biti mi ćemo ih urijama, krupnih očiju, ženiti. Jadauna fiha bi kulli fakihatin aminin. U njima će moći sigurno koju hoće vrstu voća tražiti. La yazukuna fiha al-mauta illa wa waqahum azab jahim. U njima, poslije one prve smrti, smrt više neće okusiti i on će ih patnje u ognju sačuvati. Fadlam rabbik, zalika huval fauzul azim. Blagodat će to od gospodara tvoga biti, to će zaista biti uspjeh veliki. Fa innama jastarnahu bi lisanika la'allahum yatadhakkarun. A Kur'an smo učinili lahkim na jeziku tvome, da bi oni pouku primili. فارتقب إنهم مرتقبون Zato čekaj i oni će čekati.